Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Elhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Ta ki qəbirlərini ziyarət qılğınınlarga, yəni qəbirlərə kömülgününlarga qədər pul mal, balalar bilan fəxrlənmək sizlərni qəflətdə qaldırdı. كلا سوف تعلمون راستلا كالغسودا بلسلر ثم كلا سوف تعلمون عندن راستلا كالغسودا بلسلر كلا لو تعلمون علم اليقين اگر سلر راستلا حقيقي بلسانلار غبلت قلمانلار لترون الجحيم Sizlar cho'qim jahannamni ko'rsizlar. ثم لترونها عين اليقين Ondan uni cho'qim o'z ko'zinglar bilan ko'rsizlar. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar.